Apirilaren lehenean, eh, beraz biak, esne kuotaren eh, bukaera, izanen da Europan, hogeita meka urte, iraundu kuotak, eh, eta be kartzen zuen kuadro edo muga hori. Horren aipatzeko gurekin dugu Mikel Iribaren, atxalde hon zuri? Bai, zuri, zuri. Ardon, eh, Konfederazioan peizaneko idazkari nagusi eta elbeko kide, eh, oinahian. Eh, Mikel ulertzeko ala ere, hor, esne kuota kaipatzen ditugu, beraz, bukaera, markatua izanen da bihar, kuota horren, eh, oien bukaera, eh, esne kuotak zer egan nahi du, esplikatzeko lehenik? Ba, esne kuotak behar ba izgutiz erraiteko zen mugatzen zela esne egiten zuenaren eh, esne kantitatea, eh, esne egile bako txak, unen beste eh, esne egiten ahal zuen eta ez gehiago. Hori uh, egia da esnearen zat, uh, bainan hola da ere eta hola zen orain arte sukrearen zat. Azukrearen zat, beterraba egilek edo kana sukre egilek uh, mugatua zuten, kotak bazituzten eta bere ala beraz bihar uh, um, lehenian esnekotak desagertuko dira eta ondoko hilabetetan uh, azukrearenak ere. Mm -hmm. Hauk ziren uh, azken ekoizpenak uh, Europan mugatuak zirenak preseski kota batzuekin. Ados. Horrek erran nahi du, beraz, uh, azkenean orain arte, be, ja, diaz frantzia hartzen badugu, ekoizten zen esneko purua, be, laborari desberdinen artean banatzen zela, eta orain aldiz, be, batek, handi batek, eh, gehiago hartzen alko duela? ba, ba orain arte, eh, ere, ez zuten denek kantitate bera egiten, bazituzten urte zurte batzuek eta bestek esneko izlek, Eh, beren esne kantitate egiteko uh, eh, dretsuak eh, bilduak eta seur ehelben badakigu uh, hainbeste zalaparta hili baita uh, tipiek uh, lehen tasuna izan zezaten kotak, kota kantitate batzu berriz partikatzen zirenean. Mm -hmm. orain arte, ez ziren baziren ere eh, handia zuten eh, esne handi kantitate handia iteko dretxoa zutenak eta baziren uh, eh, gutxiagokoa zutenak. Mm. Ora indikaratatik ez bakotsak eginen du nahi duena edo edo erosleak egiten utziko diona. Merkatu librearen sistema hor mundiala, azkenean. Horixe, mundu guztian indartzen ari den merkatu hori beraz eh, eros lehen eta saltzalen eta eta konsumitzaileen arteko eh, tratu uh, tratu handi hori horren erdian galduak izanen dira beraz uh, esne behi egileak eta batzuek uh, ahal den guzia ineute esekulakoa iteko eta bestek ahal bezala bizitzekoa ukaiten izain dute lan. Prezeski adibide labur txipi bat eh, aipatzeko, joan den astean egunkari batean eh, ikusten zen eh, Frantziako esneko izle bat, Frantzia ipar aldekoa. Berreun behi deizten zituena gizagaizuak, berreun behi sekulakoa da jadanik, eta ez zuen mila euroko saria hilabetean ateratzen. Hora, beraz, jadanik bidean ziren batzu kantitate handiak egiten, eta beste asko bada, zeur hainiz guti hau egiten zuena eta irabazi obia ateratzen zuena. Baina hor azkenean hor dena da presioaren historioa, ere esne presioarena, hor irakurri dut ez dakitxu zen izan, baina gaur egun mila litroak uh, eh, irureun euro balio diela. Ba, ba, jausten ari da, eh, pentsatzen zen gehiago jautsiko zela ere esnearen presioa, Uh, mementoz eta behar ba ez da eh, ez da arazoinik gabe kota hauk uh, eroriko diren uh, garaiuntan presioa ez hainbeste jaustea uh, preseski hola ez baitira laborariak baita gehiagoko ik, eta mobilizatzen baina uh, biztan da ondoko urtetan gertatzen alda ere ondoko hilabetetan ere uh, oino gehiago jaustea jakitin behar da ogoita amar euro mila litrotan e, ez duela laborariak e, nahitez bere hila atesari handia aterako. Hor hor, e, kuotara berrizitzultzeko, beraz bi hartik hain zine, Europan meka urtez izan den kuadro hori kuotarena, desagertuko da, zer aldatuko du konkretuki ezneko izleentzat? Haba aldatuko du, nahi duenak eh, nahi duen kantitatea egiten alko duela eta bereziki eh, atea zabaltzen du hor eh, kantitatea handiak egiteko prest direnei edo bidean jarri direnei preseski konfederazion peizanek aipatzen du askotan mila behitako barrukean di hori frantzia iparekoa ez da suertea hori joan den udazkenian eta haintzineko udaberritik asia balimazen plantatzen Eh, hauk denak eh, hor dira eh, egun horren menturan, hau bezala bertze batzu beste edeko askotan. Egun horren menturan alduten ez neguzia ekoizteko, gero ikusi beharko ean olako hier ere edo zoin erosiko dakoten jendartia asteko eta bertze laborariak aranguratzen badira beren esina eta ezpada eh, leku guzietan bildua eta eh, eta jendeak, jendarteak ezpaitu ere nola nahiko kalitateko esnean nahi eta berezikia ipatzen da. E, eta eh, eko ezer mila behitako bahukian dioitako esnea jendarteko konsumitzailek ere ez dutela nola nahi erosi Ez, baina azkenean eh, supermerkatuan delarik jendeak erosten du ala ere, dena den. Ebe, uh, badira kompazionele txeriak kasu hortan, errefusatu dutenak ez eh, hori hartzia, eta beraz, hor bada uh, aldetik ere mobilizatzeko ahal bat eta esku bat eta hori behar da baliatu. Bihar uste dut nahi badugu e, behi esnea sendoa eta kalitatezkoa eta erosi eta, eta edan beharko da ere kasu egin e, zer erosten den. Oigu denen eskuda alainan, zenta erosten den esne horrek eh, egiten du ere nunbait... Eh, gure eta eskualden, gure lujalden eh, geroa naitez. Mm ez nekotak uh, eh, aipatzen ditugu, beraz uh, biartik aintzina horiek bukatuak izanen uh, dira Europan ez neko izleen uh, federazioak frantxez uh, federazioak uh, be, randu optimista zela uh, bainan kontraktualizazioak berrikusten baziren kontraktualizazioak dira azkenean laburzki esplikatzeko ekoizlea eta eroslearen arteko kontratu bat da eh, hainbat esne fornitu beharte beraz ekoizleak eta erosleak eh, be ustut presioak uh, usu aldatzen direla ere eh, eta um, ez badute fornitzen behar den esne hori penalitateak ere dozigorak izaiten aldira Ordean, hori aldatuz gero, zure ustez, eh, Mikel Iribarren, um, koten buka ora horrek ez du eraginik ukanen? lehenik uh, eh, erra nahi dauzutale uh, eh, esne federazioa aski uh, kota horien desagertzearen alde balin bada, untsa erra nahi du merkatuaren uh, libratze horren alde dela eta merkatu librearen alde, uh, ez da estonatzekoa zen eta federazio hori FNZ-aren eh, eh, behi, uh, saila da, esne da eta fnz politika da merkatuak behar duela berak bere, uh, bere lekua egin eta bere legeak egin. Gero kontraktualizazio hori, eroslearen eta ekoizlearen arteko tratu hori guretzat ez da hori aterabidea da hori da inposatzen daukutena azken urte hautan. Eh, Bistanda da hortan baditugu proposamenak eh, hobekuntzarako, baina guretzat eh, atera bide bakarra da estatuak indar publikoek berritz eskua sartzea behi esnearen ekoizpenean, behi esnearen esne kantitatetan, behi esnearen esne presioan ere, hauk denak Eh, orain arte ez dira hain zehur hobekienik baina eh, ez da horregatik eh, dena eta hodiki behar hain ez dugu ikusten gure lugaldetan eta Frantzia mailan ere, ez da ikusten nola lugalde guzietan izan alden behi esnea ondoko urtetan uh, usten badan merkatuari eta libertate guzia eta esku guzia. Beraz, eh, esneko borroka ez da bukatua, alderantziz? Esneko izlen eh, borroka ez da bukatua, laborarien eh, borroka bukatua ez den bezala. Bistanda, gaur egun, uh, eh, iruro eta amar mila uh, esneko geltzen dira Frantzian, biziki gutxi da, uh, hainbeste kaldu da hain denbora gutxiz. Uh, iparalde untan ere gauza, eh, gauza bera gertatzen da, kasik uh, eh, amabost urtez uh, eh, behi esne egilen nombre erdia galdu da, eta hau dena usten bada joaiten eta merkatuaren esku biztan da <laughs> ondoko urtetan uh, alimale batzuek uh, eginen dute behar ba esne ahunt bat, baina eh, gure bazter eh, berde hauek uh, edo zoin lekutan erreski uh, eginak izaiten ahal zirenak, uh, eginak izan zirenak uh, zebilakatuko dira. Beraz, ba, bada agazoina, baita espadakoa da, onduko urtetan uh, mobilizatzea, onduko hilabetetan ere mobilizatzea gaiunen inguruan, Eta gure aldetik eh, baditugu eh, jadanik proposamenak epe laboreko eta epe luzeko. Ebe ados, Mikael Iribarren eh, bestari batez, ordean aipatu beharko dugu berriz, konfederazioneko, konfederazion peizaneko edazkari nagusita elbeko kidea, mil esker gurekin egonik atxalde honetan. Bai, atxalde